Geopod Norge. Alt om geocaching. Hei til eh, det aller første Geopod Norge-podkasten. Eh, her skal vi snakke mye om geocaching i Norge, men også i utlandet. Eh, med meg så har jeg med meg Bjarn, også kjent som Irene Bjarn. Ja, hei du. Her er det Irene Bjørn. Eh, nå er vi veldig spente på å endelig være i gang da, med Endelig. er vi i gang. ja. Dette her har vi faktisk venta ja, på. Så nå eh, gleder vi oss veldig. Altså denne episoden vil nå være en introduksjon av podkasten vår og av oss. Og lytterne vil bli kjent med både meg og Jonny Penger. Kan ikke du begynne å snakke litt eh, om deg sjøl, Irene? Det kan jeg. Eh, Navnet mitt Irene Bjorn, og kaller meg Bjorn som casher. Eh, jeg har vært casher siden januar 2014. Eh, det starta med at jeg fikk en mail på jobben med forespørsel om lov til å ha en casher på arbeidsplassen min. Eh, <laughs> jeg hadde ikke myndighet til å avgjøre det, men jeg sendte mail videre også sånn. Men jeg ble litt nysgjerrig, da. Jeg hadde hørt om geocaching tidligere. Men aldri tatt steg ut til å lage meg konto og begynne med det. Eh, men jeg lagde meg en konto, eh, og det var, gikk jo ikke mange dagene før jeg var ute og casha litt. Eh, og heller ikke mange dagene før jeg ble helt hekta. Så klart husker jeg mitt første funn, som var Årvollåsen i Oslo. Den er aktiv den dag i dag. Ja, skal si da, etter det første smilefjeset så har det egentlig gått slag i slag. Og jeg er ikke lei av geocaching ennå. Det var Nei, for du holder jo på ennå og har tatt ganske så mange geocacher. Hvor mange er du oppe i nå? Ja, ah, 3071, <laughs> tror jeg. Mm. Mm -hmm. Og eh, hvor er det du eh, pleier å cashe for det meste? Hvor bor du henne? Eh, Akershus, Vestby. Eh, mye i Oslo. Eh, og så er det Besøker jo deg av og til i Kristiansand nå, Jonny. <laughs> ja, ja. ja, stemmer det. Det er bare hyggelig å besøke deg. Nei, hvordan er det egentlig å cashe i Vestby og rundt Oslo? Ja, det er jo mange casher å ta da. Eh, I alle ender av ja. alle mulige skalaer. Vanskelighet og hjernetrim og jeg må si eh, jeg ser meg veldig heldig for at eh, du bor jo rett eh, rundt Oslo-gryta. Og eh, når jeg ser på geocache-kartet, så er det ganske mange cacher i området rundt der, altså. Ja, det er jo det. Men det er jo, en guler seg jo fort ut, da. Jeg, altså ditto til deg og Kristiansand. Dere <laughs> Ja, jeg kjenner til det, jeg òg. Det, det, blir mye ja, gult etter det. Prøver å spare litt, jeg òg, men det er ikke alltid like lett. Nei, nei, det er ikke det. Men eh, åssen begynte du i Peugeot, Jonny? <clears throat> Det var en eh, kompis av meg som heter eh, Terje Bue, som hadde sett uh, og prøvd geocaching ja, to-tre cacher. Uh, Syntes det var artig og introduserte til meg, for han visste at jeg likte alle typer spill. Um, så uh, etter jeg fikk prøvd det med han, så ble jeg ganske så hekta. Og eh, det balla jo egentlig bare på seg etter eh, jeg tok kontakt med min far. Eh, kanskje noen eh, nede i sør kjenner til AK Justvik i 1948. Han eh, ligger jo nå blant de tre beste eh, lokale catcherne i Kristiansand. <clears throat> og han har jo tatt skikkelig av og gått forbi meg, og vi er ofte ute og går turer i skog og mark eller ja, mm. Litt også urbant. Veldig koselig. Og jeg har kommet opp i 2000 og et eller annet casher. 2050, rundt der en plass. Og eh, jeg husker veldig godt at med deg, Irene. Vi tok jo og eh, kom til de runde tallene ganske så likt. Du hadde jo 3000 omtrent likt. mm, jeg gjorde det. Jeg tok en fin runde i mm. Sarpsborg, Sarpsborg skogen. Operatoget mm. The Crown, hvis det er noen som har hørt om den. Mm. Den er bare veldig fantastisk. Den anbefales. Det er bare å anbefale den. Ja. Det det. Kjempefin natur. Og fint å gå der oppe. Mm. Du Irene, jeg må bare spørre om en ting til. Eh, du er jo egentlig ikke fra eh, Oslo-området? Nei, det er jeg ikke. jeg kommer fra Hovden i Setesdal. Eh, mm. Cashmessig så var det vel ikke fryktelig med casher rundt eh, Hovden. Eh, men jeg har prøvd å gjort litt med det, da. <laughs> jeg syns du har vært flink der oppe til å legge ut casher. Ja. Selv om eh, noen av de har ikke vært så veldig mye besøk, men det sier seg sjøl når det er litt sånn på hvor det ikke er så mye folk. og... Ja. Ja, kanskje noen av de er litt lenger ute enn uh, Mm. To-tre meter. Det er akkurat det. Uh, ser jo de mest populære krasjene er de som er nærmest uh, veien. Uh, er det kanskje litt uh, vanlig, eller? At uh, til lenger unna og vanskeligere de er å gå til, så er det ja. og, og, du har jo en cashe som er veldig interessert i å få en FDF på. Kan du snakke litt om den? Jeg tror jeg vet hvilken. Ja, Magnhild-cellene. Jaha. Ja, det ligger en kanskje på grensa mellom Aust-Agder og Telemark. Den er i Telemark, Vinje kommune. Eh, Magnhildshellene heter den. Eh, den er ulogga. Den har ligget ulogga siden den ble publisert i september 2017. Så den vil jeg gjerne ha en FF på. <laughs> ja, det viser seg at det, eh, det er mulig. Definitivt. Absolutt. Mm. Mm. starte en eh, podkast om geocaching? <laughs> Ja, det er et godt spørsmål. Jeg veit ikke, Jonny. Eh, ideen kommer litt etter å ha hørt på en del podcaster. Da. Særlig da cache-relaterte podcaster som fins ute i verden. Podcasher, geosnippet osv. Fins jo ganske mange. Det gjør det. Eh, men eh, ja, så er det jo en dansk en, og så er det jo en ny norsk en. Stemmer det. Den kommer eh, akkurat ut nå. Ikke ja. så lenge siden. Og det er, det er jo kjempebra. Det er jo morsomt å høre på. Veldig, veldig artig. Eh, Kasimaya gjør en god jobb der, syns jeg. Helt enig. Han er mm. ganske så flink. Mm. Og så er det, det er et relativt stort cashemiljø i Norge. Engasjementet er jo kjempestort. Definitivt. Og de som er engasjert, de er virkelig engasjert. Mange av disse her. Ja. Og ser en på de sosiale mediene, så er det ganske oppheta diskusjoner om eh, cash-relaterte ting. Definitivt, det er jo det. Så vi skal jo snakke litt om eh, alt fra A til Å her. Og eh, mm. et av våre mål er vel egentlig også å få med de som hører på, at de også stiller seg rett og slett inn og ja, er litt med der òg. Har de noe å, komme med, så er det bare å ta kontakt med oss. Vi da må de ta kontakt. kontakt og det er, ja det er så mye som skjer eh, rundt i de lokale cashelagene. Og jeg syns i hvert fall det er veldig spennende. Eh, dessuten er geocaching noe veldig mange ikke-cashere også har hørt om. Da. Jeg syns veldig mange kjenner en del cashere, eller de sjøl har vært med og casha tidligere. Så jeg syns grunnlaget for å starte opp en egen geocaching-podkast eh, dedikert ja, til cashing, jeg tror det er en god idé. Ja, det er definitivt. Og det er jo noe vi mm. egentlig En av de få tingene som vi ikke har hatt i Norge etter de to som kom nå, oss og så Kassimaya, Kassimaya var det. Mm. Mm, som starta opp. Så nå mm. kommer begge to eh, rett etter hverandre. En skikkelig gavepakke til, ja, til <laughs> Nei da. Men uh, jeg har jo ganske liten erfaring med å lage en podkast òg, Jonny. Det må jeg innrømme. Det har vi, men vi, vi, skal prøve så godt vi kan. Og altså, så lenge det er interesse for, for det vi driver med, så, eh, så skal vi ta oss og fortsette. Så ja. feedback det setter vi veldig høyt. Så, og sier tusen takk for alt det vi kan få. Yeah. Ja. Det er, med, så å si avhengig av eh, tilbakemeldinger. og eh, dere kan jo finne oss på, eh, på Facebook om dere ønsker det, eller lete oss etter i mm. Norge. Og vi prøver å få i gang litt forskjellig der inne. F.eks. en del spørsmål og sånn. Og ja, få litt engasjement der inne. Mm. Der kan du også se når litt... det kommer ut nye, mm. nye episoder. Ja, ja. Det vil vi legge ut eh, fortløpende. Eh, det er jo litt skummelt å lage noe sånn og publisere det eh, slik over nettet. Men eh, både jeg og du, Jonny, syns jo dette er moro å holde på med. Da. Det er bare moro, rett og slett. Mm. Og jeg tror vi hadde angra om jeg ikke hadde gjort dette. Det hadde vi nok gjort. Vi liker jo også å ta noen utfordringer her og der. Mm. Ja. Jeg har jo høydeskrekk, så jeg kjenner i hvert fall godt til det. Så jeg prøver meg i hvert fall. Så, ja, men du er jo kommet deg, da. Ja, jeg må vel komme meg opp i et T53 5 snart. Men uh, <laughs> jeg, har ikke, har ikke prøvd ennå. Men jeg, prøv, jeg, skal, jeg, skal, jeg, skal, prøve så raskt jeg har et T53 5 og noen spør meg, så skal jeg ta <laughs> det. Ja, altså, men jeg syns definitivt du er på rett vei. Det er jo på rett vei, det er jo det. Ja, ja. <laughs> Det, det er ikke sikkert jeg klarer det, men jeg føler det viktigste er at en prøver, i hvert fall. Ja. ja, det er det. Det er det. Så eh, sånn sum summarum, så etter litt idémyldring og testing, så er vi i gang, da, Jonny. Det er vi. Og eh, det er de jo kan, bare eh, ja, De kan høre altså på den første episoden av Geo på Norge. Og vi er jo litt letta over å endelig være i gang. Det er vi. Og, vi... og så er vi veldig spente på fortsettelsen, da. Mm. Og nå har vi fått introdusert oss sjøl litt og snakka litt om uh, hva Geopod Norge skal stå om. Så nå tenkte vi skulle prøve å få inn en del av innslagene som vi har med oss. Så det er mm. bare å følge med videre. Det er det. Det er uh, er, det, er det noe dere lyttere vil høre om eller på? Og ideer og ja, kom med det. Helt enig. Men jeg ønsker jo at dette skal være en podkast eh, som tar litt tempen på geocaching i Norge. Eh, og ønsker å gi dere som lytter på følelsen av å være litt ute i felten og cashe når dere kan høre på oss, eller ja eh, At de kan føle de kan være litt med oss, da. Men jeg ønsker i hvert fall å ha med det, lytterne. Det gjelder egentlig rett og slett alt mulig. Det er alt, alt ja. som har med geocaching å gjøre. Det er bare mm. å sende inn eh, filmer ja, et eller annet hvis du har et eller annet som du har kommet med. Så så jeg bare kom det. Mm. Jeg, har man nevnt uh, mailadressa vår? Det har vi ikke gjort. geopodnorge Geopodnorge.gmail.com. Mm. Stemmer det. Mm. gmail.com er veldig glad i uh, eventer. Ja, det er jo litt morsomt, da. Å eh, treffe folk, cashere, på, på, eventer. Mm. Det er det. Kunne, kunne du fortalt litt om uh, hva egentlig et event er? For de som ikke er så godt kjent med geocaching? Uh, et event er Hva skal jeg kalle det? da? En uh, publisert uh, samling for eh, geocachere. Der eh, det i god tid blir eh, lagt ut tid og sted. Og der alle er velkomne til å møte. Enkelte eventer har temaer, men veldig mange er korte og greie kom og hilse på eventer det er veldig lavterskel, så eh, Dette er jo noe for For deg som ikke Ja, det er for no, noe for alle. Det, for deg som ikke har gjort det før, så er det vel egentlig bare å hive seg mm. på. Eh, ja. Det finnes jo mange grunner også til å kunne komme på et event. Eh, de fleste legger f.eks. ut eh, nye cashier som ja. blir eh, publisert mm. samtidig. Og da ja. Og øh, hvis folk øh, Eh, reise på nye plasser, så er det relativt vanlig å, å arrangere meet and greet og møte lokale mm. cashere. Mm. De har veldig mange mm. forskjellige eventer. F.eks. For er det sikkert noen som også har hørt om Sito-event. Eh, mm. Ja. Sito-event eh, er en Jeg syns personlig det er en veldig fin ting. Ehm, det er en plukker eh, litt søppel på en gitt stad. En ja, varighet mellom én til to til tre timer. Og Det er jo det også eh, Sitoren står for. Det er jo cash in og trash out. Så mm. da gjør vi jo også noe mm. positivt for, eh, for, miljøet. Ja. Men eh, du har eh, vært ute og vært på event for ikke så altfor lenge siden. Ja, det var jeg. Jeg så at det, eh, det var i Oslo. Ehm, så var det et event eh, nede i byen. Ehm, danskene kommer igjen, het eventet. Eh, med GC-kode Eller cashkode GC7BH5K. Og eventholderne var R. Hansen, pch.dk usikker på uttalen av det. Men Holm DK og Brikos. Det var fire dansker som, eh, som kom til Oslo i eh, anledning at jeg skulle cashe litt i byen. Og vi er jo veldig glade i eh, selv å dra til Danmark og treffe dansker, så vi har jo hatt event der igjen også. Så jeg er veldig spent på hvordan du hadde det der nede nå. Skal vi ta og høre litt på hvordan du har hatt det? Ja, la oss gjøre det. Mm. Vi er klare for event, jeg og Sovi. Er du klar, Sovi? Ja. Det skal være et event eh, på Rådhuskaia i Oslo. Danskene kommer igjen. Har du øvd deg på dansk, da? Eh, litt. Kan du nok på dansk? Eh, litt. Ja, Si en ting, da. Eh, jeg kom fra Danmark. <laughs> ja. ja, det var bra. Jeg har eh, gjort klar eh, Sovi sin eh, første TB. Det er en skihopper. Hvorfor er det en skihopper, da? Fordi det er den sporten jeg driver med. Ja, det blir bra. Får vi se om noen vil oppdage den, da. Det er fint vær i dag. Det er sol og herlig. Litt kaldt, men fryser du? Eh, nei, jeg fryser ingenting. Men det er litt kaldt. Ja, det er litt kaldt. Ja, ja. Nei, men da får jeg se om jeg ser noen dansker da, snart. Ja. Ha det. Ja. Velkommen til Norge, da. Takk. Ja. Mange takk. Dere har vært der lenge, eller ikke så lenge? Fem, fem timer i dag. Fem timer i dag. Ja. Så tar vi hjem til Danmark igjen. Ja. Var det for å cashe? Ja, både og. Lige for å se i byen, og for å finne, finne, finne noen, noen casher i, i Oslo. Har dere funnet noen casher? 18, tror jeg. 19. 19, ja litt forskjellig, eller? Ja, ja. Jeg har vært her før. Jeg var her for et år siden ja. og geocachet. Ja, fant de 18, og så har vi funnet vi har, Hva har vi? 15, forskjellige mm. Jo. Ja. Både Earthcache og Where, nei, where Go tog vi ikke. Nei. Virtuell. Virtuell, ja. Multitradisjonell. Mm. Fem, ja. Lige præcis. Og letterbox. Og så event. Ja. Syv, så. og nå er det veien hjem, eller? Er det... Veien hjem, det er lige om en halv time. Så sejler færgen, så vi sier snart eh, farvel. På gjensyn. Mm. Kan jeg bare spørre sånn raskt, Hva har dere i cashesekken? Er det noe spesielt verktøy dere alltid har med på cashetur? Kuglepenn. <laughs> ja, det er essensielt. GPS. Ja. ja, her eh, er det et eh, kort og litt magneter og litt ståltråd. Litt tau. Ja. Det blir vel ofte sånn det som er i lomma, at en bruker eh, ja. ja. Lommelykt og ja. Og multitool. Ja. Eh, <laughs> eh. Alltid beredt. Han er også altså fra speider. Speider, ja. <laughs> Det er jo litt urettferdig. Ja. <laughs> Men um, i Danmark, da? Er det bra å cashe i Danmark? Ja, det syns vi. Har dere selv lagt ut noen casher i Danmark? Ja, 130, tror jeg. Så dere anbefaler nordmenn å dra til Danmark? jeg Dere anbefaler norske cashere å komme til Danmark? Selvfølgelig. Ja. <laughs> Er det forskjell på danske og norske Beholder det hint? Nei, det tror jeg ikke. Det er forskjell på, på øh, terreng. Det som I, I raider som en treer, det, det, er måske høyere ved oss. Ikke? Ja, fordi I er vant til Bjerger i vant til mange ja. ting. Det har vi ikke i Danmark. I hvert fall i bjergeområdet. Ja. Der, der, er terræn. Ja. Det er, man kan sagtens finde mange femmer i Danmark. Selv om <clears throat> de måske ikke er så svære som å gå opp. på toppen af et bjerg. danske forhold er de nok femmer. Altså, vi har jo en T4 i dag, og det var der heller ikke. Nei, <laughs> Nej det var bare lige. Ja. Ja, jeg har vært sjøl i Danmark og casha. Jeg tror det var en femmer. Det var under ei bru. Du måtte ha en stige opp og i København? Nei, i nærheten av eh, Aalborg. Ok. okay. Mm. Ah, og ved, ved, ved, broen? Det er også Nei, ikke, ikke den store. Det var litt utafor Ålborg. Okay. Eh, Jeg husker ikke navnet. I Danmark er det mange C5-kasser hvor de er i toppen av en lyktepæl. Og til å starte med så skulle du ha en stang der var fem meter. Nå, så skulle du ha ti meter, og nå er de oppe i 15 eh, meter. En stang med i bilen for å kunne nå det opp. Ja. Ja, Sånn eh, teleskopstang, da. Ja, just presis. Ja. Og en stie også. Ja. ja. det er vanskelig, da. Ja. Ja. en lille gummibåd måske. Helst en gummibåd. Altså. Ja. Ja, ja, Det der med, at uh, geocaching er gratis, det, Nei. det er ikke... Uh, det koster Har du lyst til å utdype det mer, eller? Du, har du lyst til å si mer om det? Du har brukt mange penger på Jamen, der er jo brugt rigtig mange penge på udstyr. Øh, lygter, stiger, øh, våddragter, øh, Jamen også, alt muligt. Også, også denne her tur. Selvfølgelig, selvfølgelig har vi oplevet meget i Oslo på de fem timer, men vi har fundet under 20 kasser, og vi har brugt mange penge for at komme herop, være her i 5-6 timer, og så tager vi hjem igen. Og det er simpelthen bare for at komme til Oslo. Så, men det har været dejligt heroppe. Helt sikkert. Mm. Kommer gerne igen til sommer. Ja. ja kanskje vi snakkes. Ja, men eh, takk for eh, praten. Ja, velkommen. Står vi med snakke litt om en eh, cache som eh, vi er eh, veldig glad i. Siden tematikken i denne episoden har vært litt Danmark, så kan vi holde oss til Danmark. Det er en cashe helt på vestkysten av Danmark eh, som jeg var på. Det eh, er en veldig fin, Veldig fin plass ja. for oss som bor i Kristiansand, å komme seg ned der. Ja. Det er vel sikkert det samme borte i Oslo, er det ikke det? det er greie, jo, det er, det er ikke så lange svippen. Det er ikke det. Særlig ikke når en eh, kan stoppe i Kristiansand. Ikke sant? <laughs> Eh, så er det veldig greit. Mm. Det er det. Nei, men det var eh, Eh, en tradisjonell cashe, eh, GC-koden GC45F5F. Eh, og den heter Regelbau M162A. Der må, jeg, der må jeg bare forlenge ja. til. Jeg elsker jo sånne casher som dette her. Dette her er jo en skikkelig bunkers bunkerscash. Ja, det var det. Det var området den lå i. Det var jo masse, masse bunkerser. Det var ikke snakk om barrieren. Mm. Nei, når du kommer over haugen der, så ser du bare en haug av bunker som mm. Så det var uh, eh, veldig spesiell. Det Ja, det var veldig spesiell. mm, jeg holdt på å si 'casher meg glad i'. Det var vel uh, for min del uh, en cashe jeg på en måte ble glad i uten å ha funnet. Ja, det, det endte jo med en DNF. Ja. Eh, på grunn av eh, beliggenheten. Jeg eh, <laughs> skal ikke røpe for mye, men jeg følte vi mangla litt diverse mm. for å nå. Og jeg har jo høydespekk, som sagt, og jeg fikk utfordra deg litt. Så det, det var mm. spennende å se. Det var det. Og sånn er det jo blitt med, med det disse DNF-ene, da, at de drar jo litt ja. Så jeg vet ikke, Jonny, vi må kanskje en tur tilbake? Jeg tror faktisk vi må tilbake igjen. Vi må det. Ja, alle kanskje sammen. ta med litt verktøy òg? Ja, man må ha med verktøy. Ja, vi må ha med verktøy. Vi må nok det. Et eller annet verktøy. Den, eh, <laughs> Men, den dreg litt. Eh, den gjør det. Mm. Det er jo litt gøy også det å altså, komme til sånne eh, DNF-er som er veldig spennende og krever litt av og til. Mm, litt over det en kanskje klarer sjøl og ikke tør, mm. men som en av og til prøver litt allikevel. Mm, ja, det handler jo litt om å utfordre seg sjøl, da. Mm. Eh, noe som jeg <laughs> absolutt eh, har gjort eh, opp, opp gjennom åra og funna. Mm. Så har det jo blitt en del eh, adrenalinkick. Det har faktisk blitt det, og det, det er jo litt mm. spennende. Mm. Og ikke bare det. Det er jo en fantastisk sted vi kommer til. Ja, guri malla. Veldig fin plass. Ja. Lang, lang, lang sandstrand. Nydelig sandstrand. Og sånn er det jo eh, langs eh, hele Danmark. Så eh, det fins flere fine casher som, eh, som, jeg nesten tenker vi må ta med eh, kanskje i noen andre programmer som ligger langs strendene. For det er en ja. del av de som er unike. Mm. Vi, det er det. Vi, eh, og den her, da, Regelbau, den var det er liksom noe med den historien bak kanskje nå da. Her var det jo fra andre verdenskrig. Stemmer det. Eh, og det setter, det setter, jo ting litt i perspektiv, da. Eh, alt med seg. En kan være glad en lever i den verden en lever i, og kan gå fredelig rundt og kanskje <laughs> definitivt. Definitivt. Og eh, en ting til som en får sett litt av her i området rundt eh, den krasjen her, det er at du har litt eh, naturkrefter som har virka inn på, eh, på, stranda. Rett og slett litt erosjon. Som mm. sikkert alle kjenner til, så holder jo Danmark på å forsvinne ut i sjøen. Men eh, jeg tror nok de har noen år igjen på seg før det skjer, altså. Det er nok det, men eh, det var ganske heftig eh, at eh, vind og naturkrefter tok og spiste opp landet der. Mm og det som lå på der. Definitivt. Mm. Så, hva skal en si da, hvis folk ønsker å prøve seg på den her? Ja, ta med utstyr? ta med <laughs> utstyr. Det er i hvert fall en god idé. <laughs> Starte med det. Ja. Uh, vet ikke om vi skal si så altfor mye, men i hvert fall en Lese logger. Lese, lese logger. Det, tror jeg må gjøre det. Ta, ta lese logger, så ikke vi sier altfor heller. Men, men ta, ta, turen, der for all del. Ta turen. Skal du, skal du ned i sommer, så ta turen nedom der i hvert fall, og ta en liten titt. Da, da, tror jeg du får det gøy. Ta gjerne med en venn, for det kan være litt uh, ja, litt kjedelig hvis du blir sittende igjen et sted. <laughs> hvis noe skulle skje. <laughs> ja. ja, det er det å anbefale. Mm, og ikke ha altfor mye høyde høydeskrekk. Det er ikke noe greit. Nei. Den eh, er forberedt på det, det meste. <gasps> Mm, men hvis jeg klarer det med høydeskrekk, så tror jeg han kan klare det også. Ja da. Den er ikke uoverkommelig. Nei da, han er ikke det. Det går an å ta den. Som sagt um, ehm, Irene, egentlig så er det bare du som ikke har klart den. Nei. Jeg har klart den, jeg. For jeg var der før deg. Det stemmer, det. det stemmer det. Og da hadde jeg med meg en veldig hyggelig kar, min far, ja. som løp rett ned og tok den. <laughs> ja, ikke sant. Så jeg satt jo bare på utsida og vinka til han. Så det, det, var veldig ja, ja. Det var jo helt luksus. Ja, Men en skal ha litt sånn psykisk støtte med. Det er veldig viktig. Ja, det er sant. Men jeg, jeg må, jeg må sjøl inn der og få, få tatt den. altså. Eh, det må jeg. Det er bare å fysisk være der, det er, det er stor pluss. Å bare ja. kikke inn og kunne se at han tar den, det er liksom ikke alltid nok, selv om han har tatt den. det er noe å ta i sjøle boksen òg. Ja, ja, det har jeg fått gjort. Jeg var jo meg som signerte ja. den, da, men eh, Ja, ja. Mm. <laughs> jeg var ikke akkurat der han lå. Ja, nei, jeg skjønner. Det er eh, Nei, den eh, Så jeg blir med ned den, neste gang. Det må jeg. Ja. Vi satser på det. Det må Da må vi satse på å få til et lite opptak. Så Det skal vi gjøre. Alle kan få bli med oss på å få tatt den. sende på denne historiske første sendinga vår. Eh, I neste program så vil Jonny ut på en cashetur. Stemmer det. Jeg tar turen opp i skogen eh, på natta. Eh, vi skal se om vi kan få tatt og prata med en del eh, arendalitter som, eh, som har vært oppe i skogen sammen med oss. Eh, vi tar med min familie òg opp og ser etter noen reflekser. Og det er jo veldig populært. Så vi mm. håper at jeg, ja. håper dere vil høre hvordan det gikk der oppe. Litt skummelt, men uh, ikke så farlig. Mm. Nei, det blir bra. Det gleder jeg meg til å høre. Mm. Um, og vi vil prøve å legge inn en, eh, en fast spalte om uh, da en spesiell cashe, som er over tar for oss neste episode. Da det blir en ny cashe. jeg snakker litt Ekstra. Det gjør vi. Vi må ta fram de som eh, fortjener litt ekstra av Ja, det er eh, litt eh, av bakgrunnen for det er jo at eh, det er mange gode casher, eh, casher ute, og veldig mange bra CO-er. E Stemmer det. Det er mange som uh, står på for å få utdanne casher. Ja, det er det. Så uten CO-er e hadde det vært kjedelig å vært casher. Helt enig. Så må ikke glemme mm. å si tusen takk til alle som har uh, hørt på oss i dag. Og jeg håper at dere blir med oss videre. Ja, definitivt. Det er uh, er Forhåpentligvis så kommer også til å høre mer ifra de som lytter. Um, ja. Som Jonny sa, håper at de eh, kan bli med videre. Vi vil gjerne ha dem med, ja. Det er viktig at vi får med dere også. Mm. Så eh, til slutt så vil vi bare ønske dere alle sammen videre, og håper dere får en veldig fin Happy, Happy catching! catching.